Biyya seenaa qabdu qabna feenaan kottu nu daawwadhu haraan na bulluqiin jira dhufnaan achi na gaafadhu. Biyya seenaa qabdu qabna feenaan kottu nu daawwadhu dalloomanaan jira dhufu feenaan achi na gaafadhu. Hayyuu seenaas baay'ee qabna feenaan kottu irra baaradhu karaa qofaa si rakkisaa dhufuuf. biyya seenaa qabdu qabna feenaan kottu nu daawwadhu baalee roobeen jiraa dhufuu feenaan ajina gaafadhu sawween irraa dhaqii gaggaafadhu gaara goonii biyya qabsoof qabsaa hoota qabda itti booni hawwu dhaqii qeerroo gaggaafadhu laadamooni biyya qabsoof qabsaa hotaa qabda isimbooni hadaa dhaqii seenaa gaggaafadhu mukutaarasaan dhiiga kennaa nuchuumichatanii waybaarasaan biyya seenaa qabdu qabna feenaan kottu nu daawwadhu arat kiiloo jiraa dhufu feenaan ayyana gaafadhu Biyya seenaa qabdu qabna seenaan Kottu nu daawwadhu arsiisi koo mandoon dhufnaan Ajina gaafadhu Biyya seenaa qabdu qabna feenaan. Kottu nu daawwadhu macaafituu lamaan jira dhufnaan Ajina gaafadhu Biyya seenaa qabduu qabna feenaan. Kottu nu daawwadhu harargee gaara mul'atan jira.